збираю спогади в букет, печально й солодко мені, а ночі темний силует уже маячить у вікні, і батугами б'ють дощі, і вітер, мов колючий дріт. Дістану райдугу з душі, нехай світлішим стане світ.